บุ๊กทูเก้า nove วัน dias de semana วันจันทร์ a segunda-feira วันอังคาร a terça-feira วันพุธ a quarta-feira วันพฤหัสบดี a quinta-feira วันศุกร์ a sexta-feira วันเสาร์ o sábado วันอาทิตย์ o domingo สัปดาห์อาทิตย์ a semana ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ da segunda-feira a domingo วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ O primeiro dia é a segunda-feira. วันที่สองคือวันอังคาร O segundo dia é a terça-feira. วันที่สามคือวันพุธ O terceiro dia é a quarta-feira. วันที่สี่คือวันพฤหัสบดี O quarto dia é a quinta-feira. วันที่ห้าคือวันศุกร์ O quinto dia é a sexta-feira. วันที่หกคือวันเสาร์ O sexto dia é o sábado. วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ O sétimo dia é o domingo. หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน a semana tem sete dias เราทำงานเพียงห้าวัน só trabalhamos cinco dias